Ներկա հաղորդաշարի այս թողարկմանը անդրադառնալու ենք 2020 թվականի Արցախյան երրորդ պատերազմի կամավորական Հայասեր Էդուարդի Հովսեփյանի մարտական ուղուն։ Հայասեր Էդուարդի Հովսեփյանը ծնվել է 1989 թվականին Մարտունու շրջանի Խունուշինա գյուղում։ Ավարտել է Արցախի Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզու եւ գրականություն բաժինը։ 2014-2016 թվականներին սովորել է Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի Պետհավատարմագրված համալսարանի մագիստրատուրայում։ 2012 թվականին հրատարակել է բանաստեղծական Սիրտս երկերի մեջ է գրքույկը։ Հայասերը բանաստեղծական առաջին քայլերը կատարել է դեռևս 9-րդ դասարանում։ Մեջբերեմ նրա գրվածքներից մի հատված։ Ժամանակը վիթխարի մի գնացք է, որի մեջ հայտնված ամեն ուղևոր անսպասելի մի կանգառ ունի։ Երբ ընթերցում ենք նրա պոեզիան, հասկանում ենք, որ խոսում է քաղաքացի բանաստեղծը, գաղափարական բանաստեղծը։ 2013 թվականից անդամակցել է Հայաստանում գործող Չորեքշաբթի գրական ակումբին։ 2015 թվականից հայոց լեզու եւ գրականություն է դասավանդել Մարտունու շրջանի Ծովատեղ գյուղի հիմնական դպրոցում։ 2019-2020 թվականներին հայոց լեզու եւ գրականություն է դասավանդել Խաշաթաղի շրջանի Աղաձոր գյուղի միջնակարգ դպրոցում։ 2016 թվականից Արցախի գրողների միության անդամ է։ Բանաստեղծությունները տպագրվել են տարբեր ամսագրերում եւ թերթերում։ Հայասերը գրականություն է բերել խրամատն ու խրամատային կյանքը։ Նա առաջնագծի պոետ է, ով ամեն օր տեսել է մահը, պատերազմը, ինչը մարմնացել է իր գրականության մեջ։ Ընկերները մեծ հարգանքով ու կարոտով են խոսում հայասերի մասին, երբեք անցյալով խոսել չեն ցանկանում։ Մտերիմ ընկերներից Վիկտորիա Պետրոսյանն իր տաղանդավոր ընկերոջ մասին այսպես է խոսում. Հայասեր Հովսեփյանի մասին խոսելիս անհնար է անցյալով խոսել, որովհետև նա միշտ եղել է ու կա մեր լավագույն ընկերը։ Նա որպես ընկեր թերություն չունի։ Հստակ կարող եմ ասել նրա բոլոր մոտիկ ընկերների անունից, եւ բոլորն էլ կարող են փաստել դա, որովհետեւ նա շատ նվիրված էր, հոգատար էր, բնավորությամբ շատ մարդասեր, հումանիստ էր նա։ Հայասերը այն մեր եզակի ընկերներից էր, ով սկզբից մտածում է դիմացինի մասին, հետո նոր իր մասին։ Երբ նա գյուղից գալիս էր քաղաք եւ պետք է այցելեր մեզ, անպայման երևի թե եզակի կերպար է նա այս հարցում ընթացքում մեր ընկերներից միակն էր, որ ժամին նայում էր, ժամը 10-ից հետո չէր մտնում մեր տուն, որովհետև մտածում էր, որ փոքր երեխաներ ունենք, հնարավոր է որ խանգարի մեզ։ Կամ թեկուզ մեր անդորը խանգարի մեզ շեղի մեր առորյայից երեկոյան դրա համար ամուսնուս հետ ում հետ շատ մոտիկ էր հանդիպում էր հիմնականում Բաքվում կամ մի ուրիշ տեղ, բայց տուն չէր գալիս։ Ես միշտ ընդգծել եմ հայասերի այդ բնավորություն, այդ համեստությունը, այդ ամեն ինչ հաշվի առնել այլն, նա շատ խորը կերպար է։ Նա որպես իրոք որպես մարդ նա անթերի է մեզ համար։ Երբեք նրանից մի վատ, ասենք, մի բացասական, թեկուզ մի կատակով ասենք բացասական բան երբեք չենք նկատել։ Նա միշտ մեզ համար հպարտություն եղել է ու այդպես էլ շարունակում է մնալ։ Ինչ վերաբերում է հայասերի նորահրատարակ գրքին, լրության փոխարեն գրքին, նշեմ, որ դա մենք ընկերներով ենք որոշել նրա հենց թաղման օրը Եռաբլուրում դեպքում, երբ նրա քույրը լացելով ասում էր, որ խնդրում եմ այնպես կանեք, կոգնեք, որ հայասերի գրածները չկորչեն, մենք այնտեղ խոստացանք, որ այդպիսի բան տեղի չի ունենա, որովհետև մենք ամեն ինչ կանենք, որ կտպագրենք, տպագրել կտանք եւ հայասերը հավերժ կապրի, թեկուզ իր գրքով։ Երկու տարի կարելի ասել աշխատեցինք այդ գրքի վրա։ Ի վերջո այս տարի արդեն հայասերի ծննդյան օրվա արթիվ մենք արդեն պատրաստի ունեինք ենք նրա լրության փոխարեն գիրքը։ Չգիտեմ ինչքանով է հաջողվել, բայց կարծում եմ միայն այն բանը, որ գրքում ամփոփված է հայասերի ողջ մտքերը այս վերջին տարիների հատկապես մտքերը գումարած դրան իր նախորդ փոքրիկ գրքույկն էլ ներառված է այս գրքի մեջ, դա արդեն բավական է, որ գիրքը հաճույքով ընթերցվի։ Նա իր գրքում բազմիցս անդրադարձել է պատերազմի թեմային, նաև հայրենիքին, սիրոն։ Նրա երկած ծաղիկը միշտ թախտ հաղթանակն է եղել, որ վախկոտ խաղաղության քողի տակ հյուր է գալիս։ Նրա տողերում եւ այդպես էլ շուրթերին սառում է, դառնալով փափագած մի վերջին կնիկ։ Հայասերի գիրը մարտահրավեր է բոլոր կեղծ հավատացյալների, աթորասեր իշխանավորների, անիրական ժպտացողների եւ մեծամիտ փոքրոքիների դեմ։ Ցավոք սրտի պատերազմը խլեց հայասերին մեզնից, ինչ իմանաս, գուցե այնքան բաներ ուներ նա, ոչ թե գուցե, այլ վստահ եմ, որ շատ բաներ ուներ գրելու, որոնք կիսատ մնացին, ինչպես նաև կիսատ մնաց իր սրտում պահած երևի թե միակ երազանքը։ Հայրենասիրությունը նրա մոտ դրսևորվել է փոքր տարիքից։ Նա ընտանիքում դաստիարակվել է Մոնթեի ու Նժդեհի գաղափարներով։ Երկու քույրերի ու ծնողների թև ու թիկունքն է եղել հայասերը։ Մայրը, Արլետա Հովսեփյանը, անասելի ցավով է խոսում որդու մասին։ Հայասերս բնավորությամբ շատ համեստ էր, հավասարակշռված, ընկերասեր, շատ հոգատար եղբայր էր իր քույրերի համար։ Շատ երազանքներ ուներ որդիս, դեռ մանկուց սիրել է գիրը, գրականությունը, երազել է ուսուցիչ դառնալ, դասերակել երեխաներին, հայրենասիրության ոգով, նժդեհի ոգով ու կատարվել է այդ երազանքը։ Երազել է բանաստեղծ դառնալ, այդ մեկն էլ է կատարվել, բայց առավել քան երազել է ամուսնանալ Արցախում, ունենալ 4 երեխա, ավաղճացրեց ու նման շատ երազակներ մնացին անկատար։ Հայասերս պատերազմի հաջորդ օրը կամավորագրվեց, գնաց դիրքել, 43 օր մարտնչեց, պատերազմի վերջին օրը անմահացավ, թողնելով մեզ այսքան ծանր ցավի մեջ, որթի սիրջահել կյանքը մատաղ արեց հայրենիքին, որպեսի թիկունքում խաղաղ ու անհոգ ապրեն մեր Արցախի մանուկները։ Քույրը Դիանա Մուրսալյանը դժվարանում էր խոսել եղբոր մասին։ Հայասերը եղել է իր պաշտպանը։ Խորհրդատուն Ավակ ընկերն ու անփոխարինելի եղբայրը։ եղ Եղբայրս իմ կյանքի արևն էր, ես հաճախ եմ դա ասում իմ ընկերների, իմ բարեկամների մոտ։ Բոլորն էլ գիտեն, թե որքան հոգատար եղբայր էր մեզ քույրերիս համար։ Այնքան շատ են հիշողություններս եղբորս հետ կապված։ Այսօրվա պես եմ հիշում մի անգամ Գանձասարում քեֆ էր կազմակերպել հենց ինքը եղբայրս։ Քրոջս ընտանիքն էր, իմ ընտանիքը ու եղբայրս։ Օրը շատ հակեցած էր, շատ լավ բահեր ապրել ապրեցինք։ Այդ օրվա մեջ մի պահ ես առանձնացա գետի մոտ քարի վրա նստեցի ու մտքերով էի եղբայրս նկատեց մեկ էլ տեսնեմ կանչեց հետ նայեցի ու տեսա սուրճի բաժակը ձեռքին մոտենում է ինձ կրակի վրա սուրճ էր եփել ինձ համար եկավ կողքիս նստեց ու դրանով ուզում էր շեղել ինձ իմ մտքերից աննկարագրելի պահ ապրեցի շատ հաճելի է եղբոր կողմից սիրված ու գնահատված լինելը հաճախ էինք իրար հետ զրուցում կիսվում շատ ծրագ ծրագրեր ունեինք հենց Արցախում միասին իրագործելու, բայց բոլորը մնացան կատար։ Պատերազմի վերջին օրը առավոտը շուտ զանգեց հորս ու ոչ թե խնդրեց, այլ պահանջեց, որ իր համակարգիչը հայրս վերցնի ու գնա Երևան։ Զգալով արդեն պահի վտանգը, որ ճշնամին արդեն կարող էր իր տուն մտնել, մտածեց փրկել համակարգիչը, որովհետև այնտեղ էր իր ողջ ժառանգությունը, բանաստեղծությունները, նկարները, բաները եւ շատ կարեւոր բաներ։ Եղբայրը զգում էր իր մահը եւ ժամեր հետո անմահացավ։ Ես չգիտեմ, որ խոսում եմ եղբորս մասին, ժպիտով եմ միշտ խոսում, հաճույքով եմ խոսում, որովհետև ես չեմ հավատում, որ նա չկա, ու չեմ էլ ուզում հավատամ։ Ես հավատում եմ, որ նա ինչ որ միտեղ է գնացել ու մի օր կգա։ Սպասում եմ նրան անհամբեր, կարոտով եմ սպասում։ Թե չէ ես կխելագարվեմ այս կորստի ցավից։ 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայասեր Հովսեփյանի մի խումբ ընկերների ջանքերով Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաշտական քոլեջի դահլիճում տեղի է ունեցել Արցախյան երրորդ պատերազմում նահատակված հերոսամարտիկ, Արցախի գրական ընտանիքի անդամ, բանաստեղծ Հայասեր Հովսեփյանի լռության փոխարեն գրքի շնորհանդեսը։ Գրքում ընդգրկված են նահատակված բանաստեղծի տարբեր տարիների ստեղծագործությունները։ Պատերազմը շատ տղաների երազանքներ թողեց անկատար։ Ցավոք, նոեմբերի 8-ին հրադադարից ընդամենը 1 օր առաջ կիսատ թողնելով բազում գաղափարներ ու երազանքներ, հայասերը նույնպես անմահացել է հանուն հայրենիքի փրկության։ Արցախի գրողների միությունը Հայասեր Հովսեփյանին հետմահու ապարգևատրել է նարեկացի մեդալով։ Հայրենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում ցուցաբերած բացառիկ արիության համար հայասերը նաեւ արժանացել էր մարտական ծառայություն շքանշանի։ Միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում, որը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմի մասնակից Հայասեր Հովսեփյանին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի։